Ստեփանակերտում առավոտյան մեկնարկել է կտրոնների բաշխման գործընթացը արդեն on-line վասցանքով։ Հնկաձավարի, բրնձի, շաքարավազի, ձեթի ու մակարոնեղենի կտրոններին ավելացել են մրգի, բանջարեղենի, ձվի ու լվացքի փոշու կտրոնները։ Այսօր առավոտից սպասարկման կետերը սկսել են աշխատանքը։ Նախորդ ամսվա համեմատ այս անգամ տեղամասերում հերթեր չեն նկատվել։ Շատ գրագի հետ համեստորեն ընդունեցին աղջիկները։ Մենք երկու հոգի ենք ճիշտն ասած, բավարար է։ Երկու հոգու համար վեր առնում ենք դիթակիչ դե կոտում դա ինչ բավարար հա, է, հենց թե մալավա, փիշչի։ Հերթերից բենից խուսափում ենք, լի հանգիստ կամ ընկարնում կամ տոն։ Քաղաքացին է, որ եկել է ստանալու իր ընտանիքին հասանելի կտրոնները։ Իսկ տեղամասում աշխատող օպերատորները եւ սոցիալական զարգացման ու միգրացիայի նախարարության ներկայացուցիչը հաստատում են ասվածը։ Համեմատած նախորդի հերթերը քիչ են, որովհետև քանի որ կա միայն նախնական բազան, ըստ որի մուտքագրվում է միայն քաղաքացու անznագրի տվյալները, եթե նախորդում մուտքագրվում էր մարդկանց աշխատատեղը, ծննդյան թիվը, ապա հիմա միայն անznագրի տվյալները եւ այն անձանց տվյալներն են մուտքագրում, որոնք նախորդին չեն մասնակցել։ Ժամը 9-ից սկսել ենք աշխատանքները, շաբաթ, Կիրակի եւ երկուշաբթի օրերին սպասարկելու են քաղաքացիներին։ Քաղաքացին կարող է ներկայանալ մի քանի անznագրով կտրոնները ստանալու համար։ Դրա համար նախորդ փորձից ելնելով ավելի հանգիստ, ավելի կազմակերպված է այս անգամ Ստեփանակերտում այժմ գործում է 18 սպասարկման տեղամաս նախկին 19-ի փոխարեն։ Չի սպասարկելու Կնունյանց փողոցում տեղակայված սպասարկման կետը։ Մյուս տեղամասերը գործում են ըստ կարգի, աշխատանքը հարմարեցնելով էլեկտրաէներգիայի հովարային անջատումների գրաֆիկին։ Արցախ լրատվականին հայտնել է բնակարանային հարցերի կոմիտեի ներկայացուցիչ Զինա Գասյանը ճիշտն ասած աշխատանքների հետ կապված առաջին դժվարությունները առաջացել էին առաջին պատրոնների ըմբաշխման ժամանակ, այս բահին աշխատանքները համակարգելու համար ավելի է հեշտացել ծրագիրը, որովհետև արդեն համապատասխան ամբողջ բազան կա, փոփոխել ենք շերտերից ավելի արագ են սպասարկում այս կետերը եւ նորմալ աշխատանքը կազմակերպվում է։ Շրջաններում սակայն կտրոնների տրամադրման գործընթացը դեռևս չի մեկնարկել։ Զինա Գասյանի խոսքով Մարտակերտի, Մարտունու եւ Ասկերանի վարչակազմերի ղեկավարները ստացել են անհրաժեշտ քանակությամբ կտրոններ, իսկ բաշխման գործընթացը կհամակարգվի համայնքների պատասխանատուների կողմից։